wenye kuipata tukuonelea tuzungumze kuhusiana na hii kalima ambayo hutaja na watu wengi lakini wengi hawajui makubwa gani yaliyoko katika kalima hiyo na ni kalimatu la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Hii ni kalima ambayo haichukui sekunda hata moja mtu kumaliza kuitaja, lakini aliyomo katika neno hii ya kalimatu tauhid ni neno kubwa sana. Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an amekuwa wenye kuzungumza kuhusiana na kalimatu la ilaha illa Allah akasema fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik sema fa'lam jua annahu la ilaha illa Allah ya kuwa hakuna afasai kuabudia kwa haki isipokuwa Allah wastaghfir li dhanbik na utubio kwa madhambi zako hii kalimatu la ilaha illa Allah ina nguzo mbili nguzo ya kwanza ni annafyu mtu kupinga kusema la ilaha hakuna mungu neto annafyu kupinga la ilaha nguzo ya kwanza hiyo kisha nguzo ya pili illa Allah alithbat kuthibitisha hiyo kalima bimaana hii kalimatu la ilaha illa Allah haiwezi ikatimia mpaka hizi nguzo mbili zipatikane katika hii kalimatu la ilaha illa Allah kwa sababu wewe ukisema ya kuwa ni annafyu ukapinga ukasema la ilaha kisha hukujazilia na illa Allah itakuwa ya kuwa wewe umekana ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hayuko na vile vile hiyo miungu haiko hasa bimaana ni lazima wao muislamu unapotamka hii kalima la ilaha illa Allah ni uitimize useme la ilaha illa Allah yakuwa ni nguzo mbili annafyu kupinga wal ithbat na kuthibitisha vile vile shurutuhu hii kalima ya la ilaha illa Allah ina masharti yake الشرط الأول شرط ya kwanza العلم المنافي للجهل sharti ya kwanza ni mtu kuwa na elimu ambayo elimu hiyo inapingana na nini na ujinga kwa sababu hakuna popote utapoenda wewe isipokuwa utashurutishwa wene elimu huwezi enda kazini mpaka uwe na elimu huwezi kuingia katika nyumba yako mpaka uwe na funguo na funguo ndio ya elimu huwezi kuingia katika ibada ya aina yoyote isipokuwa na elimu na unapoingia pale katika ibada pasi na elimu itakuwa wewe unaharibu kwa sababu utakuwa unafanya nini unatumia ule ujinga wako kuingia kisha ukafanya nini ukaharibu na utakuta kuwa uislamu uliharibika kwa sababu gani uliharibika lamma kathura aljahlu fil umma pindi watu walipokuwa wajinga ni wengi katika umma uislamu ukafanya nini ukaharibika limadha liannahum rafadhu talab alilma alshar'i, kwa sababu wao walikataa kutafuta elimu ya kisheria wakaipa nguvu na mkono elimu ya kidunia. Ndo hapa ya kwanza, shartul awwal sharti ya kwanza alilm, almunafi liljahl, sharti ya kwanza Sharti ya pili alilmu walyaqin ni lazima kwa hii kalima tauhid ni lazima uwe na yakini na hii kalima na wale ndugu zangu ambao wanashughulika na simu naomba wanipe masikio tusikize darsa tufaidike kama ingekuwa una haja na darsa ungekaa na whatsapp huko ukachati kama uko na haja na darsa kaa darsa kama uwezi hiyo ndio inaitwa ilmu kwa sababu hii nanu fi fi dars si katika darsi ni lazima unipe masikio eh asalafu rahimahumullah wema waliotangulia walikuwa akiipa nguvu ile elimu laki siku hizi ya masimu yamechukua muda wa watu mtu hata adhkar baada salah haleti eh akimaliza kuswali kitu cha kwanza anaangalia whatsapp kumeingia message ngapi muulize Qur'an kwa siku anasoma sura ngapi utakuta majority ya waislamu wengi utakuta Qur'an haifungui hadi Ramadhani ashghala hadi Sheikh Abdurrazzaq hafidhahu Allah anasema aljawalat adh-dhakiya da'at al-umma haya masimu alifanya nini yalipoteza umma He. Eh. Utakuta mtu sahihi ile darsa ninayozungumzia nikimwambia nipe sharti mbili niliyozungumza ajui. Eh? Kwa sababu wewe umeacha kazi yako, umeacha mke wako, umekuja tena alafu unachata. La. Hiyo haiendi. Pili alyaqin. Lazima uwe na yaqin na hii kalima. Usiwe na shaka na hii kalima. huyo anaakili na hii kalima Allah subhanahu wa ta'ala anasema innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus sadiqun Allah anasema innamal mu'minun asema hakika waumini wa kweli kweli الذين آمنوا بالله ورسوله ولم يفانين ولمؤمن الله سبحانه وتعالى نمتمه واكي ثم لم يرتابوا كشاجا فانين وجاكو انا هي كلمه ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله كشاكا فانين وكفغانا جهادي kwa mali zao na nafsi zao kwa njia yake Allah subhanahu wa ta'ala Allah akasema ulaika humusadiqun asema hakika wao ni katika wale ambao waliosema ukweli asadiquna wa kweli al eh bimaana wewe muislamu unapona katika waganga ukaomba usaidizi kutoka kwa waganga ukapiga ramli huko hii inaweka wazi ya kuwa hauna yaqin na kalimatu la ilaha illa Allah ukiwa na hii ukiwa na yaqin na kalimatu la ilaha illa Allah wewe unaamini ya kuwa ashafi huwa Allah ya kuwa yule ambaye anayeponesha ni nani ni Allah jalla wa ala alilmu walyaqin kisha tatu alqabul ukubali hii kalima la ilaha illa Allah ha uikubali kwa moyo wako Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul ankabut anasema ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun ahasiba an-nas watahesabu watu an yutraku waachwe an yaqulu amanna, waache ya kuwa wao wamesema kuwa maamini wa hum la yuftanun, na wao hawapatii mitihani. Imana Muislam katika hii kalimatu la ilaha illa Allah, katika sharti zake ni ya kuwa wewe uikubali hii kalima. Utapoikubali hii kalima mitihani yoyote inayokuja utajua hii ni uislamu na uislamu uko hivyo alqabul kisha ya nne asidq ni lazima uwe mkweli muislamu wa kweli ni ya kuwa wewe uwe mkweli katika maneno yako muislamu uwe mkweli katika mavazi yako Muislam uwe mkweli katika ibada zako. Utapoona kuwa wewe katika ibada zako una uongo ndani yake, ujue wewe bado wewe sio mkweli. Ukiwa mathalan wewe una khiana, na danganya, unakula mali ya watu kwa njia ya haramu, wewe sio mkweli. Allah jalla waala katika suratu tauba anasema ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin anasema enyi mliamini mcheni Allah subhanahu wa ta'ala wa kunu ma'as sadiqin na kuweni kwa wale ambao wanaosema ukweli hasa wewe muislamu usimdanganye Allah jalla wa ala usiwe salata alfajr unasali kisha salata adhuhur unawacha kisha unasali salata alasr kisha maghrib unawacha kisha isha unafanya nini unawacha wewe sio mkweli wewe ni muongo eh sasa hii katika hii sharti ya sidq wewe sio mkweli katika hapo au mdanganye Allah jalla waala unaingia msikitini mwezi wa Ramadhani peke yake ama Ijumaa peke yake, wewe sio mkweli, wewe ni muongo, wewe ni wewe ni muongo. Hata kama utaswali Jumaa kumi tano, wewe ni muongo tu bado. Eh, ndo Allah anasema kunu maasadiqi. Kwa nini katika tunaosema ukweli, as-sidq Eh, utakuta wengi nao wanatamka kalima la ilaha illa Allah, lakini sio kweli kwa hiyo kalima wengi ni majina waislamu wengi ni majina tu lakini ukweli wa kalima wao hawana ndio Allah anasema ya ayyuhalladhina amanu dkhulu fi silmi kafa sema enyo muliamini ingeni katika uislamu kikamilifu usiwe na upungufu upungufu kuna unyuma unyuma naam vile vile katika min shuruti la ilaha allah al-ikhlas lazima uwe na ikhlas katika hii kalima katika hii kalima lazima uwe na ikhlas ibadati zako zote unazofanya unafanya kumridhisha Allah jalla wa ala unafanya ibada zako Allah subhanahu wa ta'ala azikubali hizo ibada si kuwa unamfanyia ibada fulani ama nani الله جل وعلا نسم سورة البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين سمع ما أمروا ولا أكفرين وكوا اسمه اسمكوا معبودوا الله سبحانه وتعالى كي شرط يبين لمخلصين وكون إخلاص كتك عبادة هي عبادة هي تك إخلاص يكون فن عبادة كمريدش الله جل وعلا Allah una Allah fanya nini Allah aridhie ibada hiyo si yakuwa unamwona baba yako yuko nyumbani leo unaswali akiondoka uswali utakuta familia nyingi ziko na sample hiyo eh na utakuta mama yuko ndani mzazi badili mzazi amsaidie baba katika nyanja hiyo amewaachilia watoto hivyo alikhlas bimaana una ma akhlasa lillah hapa kuna ikhlas katika ibada hapa kisha vile vile min shuruti la ilaha illa Allah almahabba kupendana ni lazima mapenzi yapatikane ukiona kuwa mathalan katika uislamu wako una ukabila katika uislamu wako una utaifa ujue kalima la ile ijaingia bado mbona una utaifa utaifa mbona una ukabila naambia mimi ni kabila fulani wewe si kabila yangu eish bado hii kalima jafarini haijaingia na ndio katika balaa nyingine iliyomo katika mujtama wa Kiislamu ambao hawapendani liajli llah wanapendana liajli lmasalih utakuta watu mapenzi yao ni kwa sababu ya maslaha kwa sababu yeye yuko na pesa yuko na yeye hana pesa amemwacha hii inaitwa mahabbatul maslaha. Hii ni mahaba ya kupendana kwa sababu ya maslahi. <coughs> Na Allah jalla wa ala katika hadithul qudsi anasema aina almutahabbuna bijalali. Wakapi wale ambao waliopendana kwa ajili yangu mimi. Allah jalla wa ala anasema aina almutahabbuna bijalali. Wakapi wale ambao waliopendana kwa sababu yangu mimi na hao katika mujtama hivi sasa ni wachache ambao wanapendana liajili llah na ambaye anakupenda ni yule ambaye anakuambia ukweli, akudanganyi. Kwambia kwambia, bwana unachofanya hichi si cha sawa hichi, na unachofanya hichi bwana ni cha sawa. Utakuta wao ni wachache. Na ukimwona Muislamu anakurekebisha katika hali yako, ujue huyo amekupenda. Lakini Muislamu anapokuona na akakuacha kanyamaza, ujue huyo hayuko sawa na wewe. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان mambo matatu yataopatikana katika mmoja wetu ama mmoja wetu akawa yuko nayo wajada bihinna halawata liman atapata utamu wa imani ya kwanza an yakuna Allah awe Allah jalla wa ala an yakuna Allah wa rasuluhu awe Allah jalla wa ala na mtume wake an yakuna Allah wa rasuluhu ahabbu ilayhi mimma siwahuma awe Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake ni kipenzi chake pili wa an yuhibba almar'u la yuhibbu illa lillah ampende mwenzake hampendei isipokuwa kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala hampendei vingine mapenzi yake kwa mwenzake ni kwa sababu yake Allah jalla wa ala si kwa sababu ya mali si kwa sababu ya ukabila si kwa sababu ya utaifa ni kwa ajili yake Allah jalla wa ala peke yake yani mahaba ya kweli naam wa an yakra an yauda fi lkufri bada an anqadhahu Allah minhu, na achukie kurudi katika ukafiri baada ya kuwa Allah jalla ala amemtoa katika ukafiri huo, amemtoa katika maasi hayo. Wa an yakra an yauda fi kufri achukie kurudi katika maasi. baada ya wanachuoni wametafsiri kufri ya pale katika hadithi ya kuwa ni maasi ya kwa Allah jalla wa ala alimpa mtihani ya mira akaamua kuacha mira li Allah lakini katika mujtama wa sasa utakuta waislamu idadi kubwa waislamu ndio walaji mira makafiri utakuta idadi yao ni chache lakini waislamu idadi yao ni ndio kubwa katika masala ya nini ya irtikabil maharim mtu kuingia katika madhambi kama haya Naam. Tukimalizia tumezungumzia al-ilm, tukazungumzia al-yaqin, tukazungumzia al-qabul, tukazungumzia as-sidq, tukazungumzia al-mahabba, tukazungumzia al-ikhlas. Hizi ni sharti ngapi tumezungumza? Sharti sita. Sharti nyingine wanavyoni wakaongeza wakasema al-kufru bitaghut kwa kufuru hao matawaghuti ndo Allah jalla waala akazungumza kuhusiana kwa kufuru hao matawaghuti matawaghuti ni wa iblis na wala ambao kwa mfano wao faman yakfuru bitawaghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwati alwuthqa Allah subhanahu wa ta'ala katika surati ali imran katika surati albaqara anasema man yakfuru bitawaghuti ولما تفاني ataukufuru matawut wa yu'min billah na muamini Allah subhanahu wa ta'ala faqad istamsaka bil urwati al wuthqa takama fani amishkamana na kalima nini ya la ilaha illa Allah tukimalizia kalima ya la ilaha illa Allah tuingie Muhammadur Rasulullah kuna dalili nyingi zimekuja katika kuithibitisha hii kalima tumetoa dalili moja dalili nyingine ya kudhibitisha hii kalima wa'budullah wala tushriku bihi shay'a wa'budullah muabudu Allah subhanahu wa ta'ala wala tushriku bihi shay'a wala usimshirikishe na chochote hii katika hii aya hii ina sharti mbili zimeingia ndani yake sharti ya kwanza ni al-ithbat wa'budullah umemwabudu Allah jalla waala kwa sababu umethibitisha kuwa yeye yuko ukamwabudu kisha wala tushiriku bihi shay'an hapo ukakana akasema la ilaha hakuna mungu hasa moja fanya hujamshirikisha ndio hapo Allah akasema waabudu Allah maabudu Allah jalla wa ala wala tushiriku bihi shay'an wala usimshirikisha na chochote hiyo ni aya ya kwanza aya ya pili kudhibitisha hii kalima la ilaha illa Allah Allah jalla waala katika suratu Zukhruf anasema wa idh qala Ibrahimu liabihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa idh qala Ibrahim Ibrahim akasema liabihi kwa babake wa qaumihi na watu wake innani bara'un mimma ta'budun ya kuwa mimi niko mbali na mnachokiabudu illa alladhi fatarani isipokuwa lefanini aliniumba mimi fa innahu sayahdini yenda fani yenda ataniongoza sasa hii kalima katika aya hii hii kalima tauhid imeingia ya kuwa nabii Allah Ibrahim aliposema innani bara ya kuwa mimi niko mbali mimma taabudun kwa vitu ambavyo mnavyoviabudu nyinyi bimaana hapa amesema hapa la ilaha amepinga kwa ile Mungu haiko eh nakasema innani bara ya kuwa mimi niko mbali na hapa Allah jalla wa ala akamalizia illa alladhi fatarani zisizokuwa anafanya nini aliniumba mimi fa innahu sayahdin sasa hapa ni illa Allah sasa fa innahu sayahdin yana tafanya nini ndiye ataniongoza mimi hizi ni aya mbili ambazo tumeonelea tuzitaje mfaidika katika hii kalima la ilaha illa Allah na tunaingia katika Muhammadur Rasulullah pia hii Muhammadur Rasulullah vile vile ina sharti zake. Muhammadur Rasulullah sharti ya kwanza taatuhu fima amara kumtii Allah jalla wa ala au kumtii mtume sallallahu alaihi wasallam kwa alichoamrisha taatuhu fima amara kumtii mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mambo aliyofanya aliyeamrisha. Pili, kwa sababu katika vile vile kumtii Mtume sala sallam kuna dalili zimekuja. Allah jalla waala katika suratul Hashr anasema wama ataakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu. Sawa, so, ma rasulu chochote ambacho mtume sallallahu alaihi wasallam amekuja nacho chochote ambacho mtume sallallahu alaihi wasallam ameamrisha fakhudhuhu kichukueni wa hako anhu fantahu na chochote ambacho mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza kuwa nacho mbali kiwache hii ni katika nini hii ni katika kumtii mtume sallallahu alaihi wasallam vile vile katika kumtii mtume sallallahu alaihi wasallam katika sharti zake wa tasdiquhu fima akhbara kusadikisha na kukubali kwa alichosema mtume sallallahu alaihi wasallam mtume sallallahu alaihi wasallam anaposema jambo mtume sallallahu alaihi wasallam anapoamrisha jambo wewe ni lazima muislamu ufanye nini uyakubali yale maneno usiwe kama vile ambavyo wanavyosema bana hii iendani na mimi sio fashion sababu hivi sasa ukiangalia katika vijana vijana wanaenda kulingamana na nini na fashion lakini hadithi zake mtume sala sallam kuzitilia manana zifanye hivi sasa kuna kijana ameweka ndevu tadhana ameweka sunna si sunna amekusudia maendeleo yaliyoko sasa sasa unapomwambia sunna yeye mwenyewe anakushangaa na kuangalia huyu kweli kichwa yuko salama kweli hapa tasdiqu fima sasa hii ni katika nini? Hii ni katika nyanja ambayo vijana walifanya nini? Walipotea katika masala ya kukumkubali Mtume sallallahu alayhi wasallam tasdiqu fi ma wajtinab ma naha anhu wa zajara vile katika sharti za la katika sharti za anna Muhammad rasulullah ni kuepuka na kuwa mbali maanaha anhu alichokataza mtume sallallahu alaihi wasallam wazajar na akakemea lakini wengi utawakuta katika Uislamu mambo ambayo Mtume sala salam amekataza yeye yeah, anafanya mambo ambayo Mtume sala salam ameamrisha yeye yeah, hafanyi ndio katika nini ndio katika nyanja sasa Tusa sallam amekwambia usinyoe ndevu unanyoa amekwambia punguza masharubu ndio anawacha aksi amekwambia fanya hivi yale aliyokuambia ufanye yale aliyokataza unafanya amekwambia khalifu wa shirikina achilia ndevu na punguza nguo zako usiburute yeye yeah, nguo anaziacha na ndevu anazinyoa mashurubu anawasa mpaka zinaingia mdomoni sasa hiyo ndo katika ibtila wajtinab maanaha anhu wazajara sasa wewe na wakhalifu washirikina, wakhalifu makafiri, usivae kama wao. Yeye anaona hii si sawa. Sawa ni hivi. Kisha tukimalizia wa alla yu'bada Allah illa bima shar'a. Wala sabudiwe Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa kwa alichoteremsha. Imana ibada zozote hazifanyi isipokuwa kwa dalili zilizothubutu kwa hivyo sio unaingia unafanya ibada tu naam ibada umeitwa wapi naam unafanya ibada naam ibada hiyo nani kafundisha je mtu sala amefundisha la usifanye kwa kuto waislamu wengi ndio mushkila ulioko yale ambao yako hayafanyi yale ambao hayako yeye anayaleta kisha anakuambia hakuna shida Uislamu wene na hakuna shida, iko shida yeye ndivyo. inaenda na maandiko. Je, una maandiko, una dalili kwa hayo maneno? Tekeleza, hauna wacha. Na utakuta katika nini hiyo, ni katika nini ibtilaa iliyofanya iliyoko iliyotokea. Naam, tukirudi nyuma katika sharti ya la ilaha illa Allah al-inqiyad kumfata Allah jalla waala katika maamrisho yake kumfata Allah jalla waala katika nini katika maamrisho yake sasa hizo shatu zinatimia ni nane ukiongeza na al kufru bitaghut naam ma, ma ya ibada hii ibada unaotekeleza kila siku nini ni nini ya ibada kila siku unaswali unatoa zaka unafunga saumu umejaliwa Allah amekupeleka unaenda haji je hiyo ibada unatekeleza ibada maana yake nini ibada hiya taatu Allah bimtithali awamiri ni kumtii Allah subhanahu wa ta'ala bimtithali awamiri kukubali maamrisho yake kwanza wajtinabi nawahi na kuwa mbali na makatazo yake kama bayyana dhalika subhanahu ala alsinati rusulihi kama vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala aliweka wazi katika ndimi za mitume wake falibada ibada ismun jami' ni jina lililokusanya yeye lilofanya nini lililokusanya likulli ma yuhibbu Allah, chochote ambacho Allah jalla ala anakipenda wayarda na nakifanya nini anakiridhia min alaqwali katika maneno wal a'mali na katika vitendo adh-dhahira vitendo vilivyo wazi wal batina na vitendo vilivyofichika. hii ni katika nini? Hiyo ndio ibada. Ibada narudia, ismun jamia ni jina lilokusanya likulli ma yuhibuhu Allah, chochote ambacho Allah jalla wa ala anakipenda, wayardah, na anakiridhia min alaqwali katika maneno wal na katika vitendo adh iliyo wazi wal na iliyofichika hiyo ni katika nini hiyo ndiyo ibada fa ibadatuhu subhana hiya ta'atuhu bi fi'li ibada yake Allah jalla wa ni kumtii bifili lmamur kwa kutekeleza alichoamrisha. Hiyo ndio ibada. Ndio Allah pale jalla waala anasema wa aqimu salah wa atu zakah, anaamrisha sema aqimu salah, simamisheni sala toeni zaka. Asalamu alaykum unaposikia Qur'ani imekwambia aqimu salah, hizo sala zisimamie sala tano kwa siku, ndio maana yake haya si hakuna jitafsiria kivyako, bana ni Ijumaa peke yake takuta majority ya waislamu wengi ni waislamu wa jumaa waislamu wako namna mbili hata sana namna tatu muislamu wa ijumaa muislamu wa ramadhani na muislamu wa idi hawa ni waislamu wako namna tatu zunguka kenyewe utakuta waislamu wako hivyo utakuta yaumul jumaa atavaa kanzu yake vizuri kabisa na pasi na kufia lakini mwambie akhi naam kuna salata al-asr baada al-jumu'a tamkuta kwa sababu na ah, I normally pray on Fridays no it's, today is not Friday yani uislamu umekuwa ni juma nani alikwambia muislamu ni juma hii ni katika nini katika sheitani kucheza na vichwa vyao yanadhania yaani, yaumul juma itafunika wiki mzima swala haraka mbili itafunika wiki mzima watarki almahdhur na kuacha kilichofanya nini kilicho kibaya wadhālika huwa haqiqatu dini lislam huo ndo uhakika na ukweli wa dini ya nini ya uislam unapofanya maamrisho yake Allah jalla waala na ukaacha uka, uka makatazo yake yeye ndio dini ya sawa lakini wewe unapofanya makatazo pale hujafanya uislamu wa sawa una udanganyifu ndani na yoyote utamkuta yeye anamwadaa Allah jalla waala si mbali kudanganya wewe mwangalie mwanzo huyo mtu ambao unafanya naye kazi yeye na Allah jalla waala yuko vipi ukimkuta kwa katika salawati yeye yuko na shida ujue kudanganya wewe pia hayuko mbali ikiwa mwenyewe Allah anamdanganya wewe mwanadamu atashinda kukudanganya wewe yuko hivyo hiyo ndo sampuli ya mtu unapokuwa na mtu eh, unaposaudiana na mtu unapotembea na mtu msome je yuko vipi huyo utakuta yeye si mkweli kama si mkweli na Allah haizi kuwa mkweli na wewe lianna maana alislam maana ya uislam alistislamu lillahi ta'ala ni kujisalimisha kwake Allah jalla wa ala Uislamu maana yake ni kujisalimisha kwake Allah jalla wa ala, kujisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ni Uislamu. Utakuta mtu anaitwa Muslim amejisalimisha kwa Allah na kaitwa Muislamu. Almutadhammin ghayat alinqiyad, ambayo inaambatana na kufuata maamrisho yake. Kama wewe ni Muislamu wa kikweli fata yale mamrisho Allah jalla wa ala aliyokuamrisha wewe wadhulli walkhudu' na kujidhalisha kwake Allah subhanahu wa ta'ala walkhudu' na vile vile kunyenyekea lazima ujifanye unyenyekee kwake Allah jalla wa ala wa kama amara Allah ta'ala bi ibadatihi kama ambapo ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala alivyoamrisha kwa ibada yake naha an ibadati siwa Allah subhanahu wa ta'ala alikataza usiabudu kitu kingine eh? watu wengi utakuta napozungumzia aqida na sababu na aqida kila siku bana tuzungumze kitu kingine je aqida yako iko sawa wewe mpaka isizungumziwe Utakuta mashaka wengi swala kala lakini aqida ni wachache. Utamkuta anazungumzia masala ya tauhidi. Tauhidi ilidhuufika katika mujtama Qala Taala wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula, sema tumekuwa wenye kutumiliza katika kila umma mtume. Cha kwanza anibudu llah, wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kisha pili wajtanibu taghut wa mbali na mataghut mataghut ni kina nani ni mashaitan na kilicho mfano yake وقال تعالى vile vile Allah subhanahu wa ta'ala katika aya tulizotanguliza pale mwanzo wa'budu Allah wala tushriku bihi shay'a muabudu Allah subhanahu wa ta'ala wala usimshirikishe na chochote wakala taala vile vile akasema faman yakfuru bitaghut mtafani atakufuru taghuti mashaitan wa yu'min billah akamamini Allah subhanahu wa ta'ala faqad istamsaka bil urwati alwuthqa atakam yafani amishkamana na ukamba wake Allah subhanahu wa ta'ala ambao ni kalimatu la ilaha illa Allah vile vile wakala taala vile vile Allah vile vile akasema alladhina amanu ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون الله نسيما أي الذين أخلصوا العبادة له وحده والأنبال كعبادة ياك الله سبحانه وتعالى بكياك إخلاص أخلصوا ولفن عبادك بكياك ولم يخلطوا إيمانهم بشرك hawakuchanganya ibada zao na shirki hakuna shirki aina yoyote amechanganya kwa ibada yake si mganga anaenda kwake wala si hirizi anafunga katika kiuno wala kwa nyumba yake wahum bidhalika muwahiduna lillahi taala mtu kama hana shirki aina yoyote huyo ni mtu wa tauhidi wa kweli رهابة واللبس الخلط والظلم هنا الشرك لبس manake nini katika aya alladhina amanu walam yalbisu eh ma huwa al-labs al-labs wal khalt ni mtu kufanya nini kuchanganya na vile vile hapa walam bidhulmin dhulma ninakusudia nini hapa ashirk kwa sababu wewe unapoingiza شركة كعبادة ومن ظلم الله سبحانه وتعالى ها ومن umemdhulumu الله سبحانه وتعالى ta'ala unapoingiza nini شركي فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قلنا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه قال ليس كما تقولون ألم تسمعوا إلى قول القمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم حديث بوكي عبد الله بن مسعود رضي الله زوجي وياك قال نسيمة لما نزلت إلي بوشوكا آياك الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بذل أسمى الله فأنوا وليؤمني كشهاكوا يذيش إيمانياه ونشركي qulna ya rasul Allah kaambia eh eh eh mtume wa Allah ayuna lam yadhlim nafsahu kati yetu sisi nani ambaye hajadhulumu nafsi yake qal tusalama akasema laysa kama taqulun si kama vile ambavyo mnavyosema nyinyi alam tasma'u ila qawli luqman libnihi nyinyi hamjasikia kauli ya Kumana anapomwambia mtoto wake ya bunayya, ewe mtoto wangu, la tushrik billah, usimshirikisha Allah jalla waala, inna shirka la dhulmun adhim, asema hakika shirki ni upotefu ulio mkubwa, ni dhulma iliyokubwa unapomshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa wewe Muislamu katika ibada yako uwe sawa. وقد بينت كلمة التوحيد أعظم بيانا وأكمله نسمى نميك وازي كلمة التوحيد أعظم بيان imeweka wazi na imeweka ukubwa wake zaidi wa akmala na ikafanya ikawa kutimiza wa hadhihi alkalimatu alazima la ilaha illa Allah hiya allati shahada Allah ta'ala biha li nafsi hii kalima la ilaha illa Allah ni kalima ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alijishuhudia yeye mwenyewe wa lahu malaikatuhu vile vile malaika kafarini wakashuhudia hilo wa ulul ilmi min khalqihi na waliona elimu katika viumbe vyake كما قال تعالى كما بلي الله لفصيما شهد الله أنه لا إله إلا الله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو لا إله إلا هو العزيز الحكيم الله في بلي أنا سيما شهد الله أمشودي الله annahu la ilaha illa huwa, hakuna Mungu isipokuwa yeye. Allah anashuhudia hivyo, bimaana hakuna aliyeumbe isipokuwa yeye. Wa ululilmi bimaana malaika walikubali na Allah mwenyewe alikubali, na vile vile wa ululilmi na wale ambao Allah aliwaruzuku elimu, maulamaa, wanavyoni qaiman bilqist imesimama kwa uadilifu la ilaha illa huwa alazizu alhakim la ilaha illa huwa hakuna mungu isipokuwa yeye alazizu alhakim aliye na utukufu na aliye na hikma la ilaha illa allah kalimatu alislam hii kalima la ilaha illa allah ni neno la uislamu neno la nini la uislamu imana uislamu huwezi kutimia mpaka hii kalima ndio maana mtu anaposilimu anaambiwa pige shahada la yasihu islamu ahadin illa bimarifati wudiat lahu haiwezi katimia uislamu wa mtu mpaka atapojua maudhiati lahu alichowekewa yeye wadallat alaihi na vile vile ikiwekewa dalili kwa hilo wa na kukubali walinqiyadu lilamali bihi amali vile kufanya nini kukubali na kuifanyia kazi insha inshallah tukomea hapa subhanaka subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka watubu ilaik